bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts de, aproximadament, aproximadament. del matí. I eh, encetem el segon programa d'En Companyia. Estan vostès escoltant la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada i és, aquesta és la sintonia que correspon a Ràdio Martorell. Sí, senyor. Dit tot això, ara diria, ja podria plegar, però clar, queda Home, lleig. No. Si queda hem de lleig. començar, vol plegar, ha mm. passat 100 minuts. És que vinc molt estressat. Home, però, bueno, molt estressat. Relaxis, relaxis. Dius, jo hi ha hagut un punt que he dit, avui haig de fer un programa que se suposa, o pretesament, és d'humor, i vinc molt estressat. Bueno, de, de fet, no estem aquí de, miracle. de casa meva. <laughs> Home, eh? sí, que ha sortit. Sí, Està aquí. sortit jo amb el cotxe i estaven fent, en un carreró estret, unes obres. Clar. I dic, escolti, n'hi ha per molta estona, diu, oh senyor meu, estem posant fanal... Bueno, era un senyor que era del nord d'Àfrica. Diu, mm. estamos poniendo semáforos. Eh, no. Dic, no, no, estamos poniendo faro, fa, farola, farolas. farolas. Dic, sí, però és que jo tengo que ir a trabajar. Diu, nosotros estamos trabajando, señor. Claro. Dic, sí, va, em sembla molt bé, però jo haig d'anar a treballar. Llavors, un es fa el xulo. Dic, ves? Ves que vaig a una emissora de ràdio i ves... Que no ho digui. Que ho diré, eh? Bueno. I han dit, a mi m'he de lo mismo, señor. Sí, <laughs> jo, jo hago lo que me mandan. Diu, ¿dónde está el encargado? Diu, en el bar, señor. Home, on t'ha d'estar l'encarregat? Per <laughs> favor, voldrà que treballi també. No, però es diu, en l'oficina. Llavors bueno. li vaig preguntar, on està l'oficina? Diu, en aquell bar, senyor. En aquell bar. Eh? No, sí, hagués ah. quedat més directe, sí. Doncs també no, senyors i senyors. Llavors hi ha hagut de tornar cap a casa, agafar transport públic, Clar. anar suat, jo que sortia tot dutxadet i ben pentinat i ben enclinxinat de casa meva. I, i, ara, i, ara, aquí, i ara fixis com Claudi, està. perquè com que hi ha les càmeres pinta. de televisió aquesta... És veritat, és veritat. Dius, ves, canvia la camisa, Canvi. ves ben enclenxinat, que després no pensin, mira quin barruer que va de fer la ràdio de qualsevol manera. I escolta, ja he arribat suat. Sí. Ja he arribat suat. I per això dius, no tinc bon dia ja. És que fa calor, eh? Sí, sí, sí, sí, i el transport I públic nervis, va com va, coses. i els nervis, i el neguit, i escoltin, en fi. Doncs bé, els deia que, que això és la sintonia de mm, Ràdio Martorell, i amb aquest programa, ja els hi vaig dir la setmana passada, quan arriba a les 12 al migdia, a totes les emissores l'hora de l'Àngelus, menys els dilluns pel matí a Ràdio Martorell, que és l'hora d'en companyia. Exacte. Això que quedi ja fixo això quasi, quasi seria una falca. I tant que sí, i tant que sí. Eh que sí? Ja la podíem, mira, la graves, Jordi, la, la separes i ja està. Ja la tenim bueno, feta. Ves gravant trossets, sí. i llavors jo et trucaré i et diré, posa el trosset tal, tal, i ja el programa te'l muntes tu sol i ja no venim. Clar. Home, i que, això quan en portem lleig, uns no? quants encara quedaria ho podem lleig, fer. Oi? Home, no seria actual, diguéssim. També és veritat. Seria com desfassat, sí. no, la cosa? Sí, bé, no som gaire donats al treball nosaltres també, perquè ens hem d'enganyar. Doncs uh, hi ha un equip de, que sí que està treballant, que és el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, que està tocant els botons en el bon sentit de la paraula. Mm? Botons té mala rima, eh, també. Per què? Perquè té mala rima, botons no, no, depèn, té mala rima. Depèn de com ho ritmi. Sí, en fi. Després tindrem, com sempre, els nostres col·laboradors. Tindrem el senyor Cap, que ja ha tornat de París, mm -hmm. que després explicaré per què va anar a París. I, a més a més, aquesta setmana ha estat presentant un llibre. Sí, bueno... Clar. Miri... Eh, Què passa? Ara, ara que no s'escolta ningú. No. Aquest llibre ho va presentar per Sant Jordi. Bueno. I és la tercera presentació que fa del mateix llibre. Bueno, però és una presentació diferent, amb una... Fa com el senyor Fidalgo. Amb una llibreria... Fa com venir... el senyor Fidalgo, que presenta el llibre Les patates braves 12 vegades. Va ja. venir el director de La Vanguardia. Sí, això sí. Tal, i, això home, sí. va estar molt bé. Eh? I va estar vostè. Va, jo vaig acollir va a veure'l, sí, perquè per Sant Jordi no vaig anar, eh? ja li dic. Bueno, jo el tinc. Encara me l'ha de dedicat, però jo el tinc, el llibre. Bueno, ja tot, tot arribarà, tot arribarà, tot arribarà. Sí, tot arribarà. Doncs després del senyor Cap també tindrem el senyor Sergi Fidalgo, eh, tindrem el senyor Monegal, el nostre particular senyor Monegal, que ens farà la crítica del programa anterior des del nostre programa. Avui sí que comença. Sí. Avui sí que comença de veritat a fer la seva que els, feina. Que el senyor ens agafi ben, ben combregats. I després tindrem, com sempre, doncs, el senyor Manuel, Manuel Pinheiro, que estarà a la redacció, i el nostre grum, que és aquest becari que dona voltes per aquí i que ens porta els cafès, malgrat que no tenim cafetera. Exacte, bueno, però tenim gots d'aigua. ha quedat bé, això. Ha quedat, ha quedat això. Tenim aigua. Escolta una cosa, no, no aconseguiríem un expresso d'aquelles aquí? Ja em portaria els cartutxos de casa. Ja comencem a demanar. Sí, <laughs> per demanar que no quedi. Exacte. Mm. Vostè pensi que va estar molts anys demanant, demanant aire condicionat sí, als antics estudis d'aquesta casa, sí, que fa un fotimer d'anys que estan aquí. Pues doncs imagini's on estaven els altres antics estudis, sí. que un dia vam fer programa amb un paraigües perquè hi havia gotera, <laughs> i jo li dic amb el tècnic què hem de fer i em dona un paraigües, diu fes ràdio <laughs> i clar, ens vam quedar una mica estranyats però vam continuar com no, vam senyors. acabar, vam acabar el vam programa acabar. tal com, com calia I, i al final vam aconseguir estudis nous, aire sí, condicionat tot. Sí. Pues, doncs començo ja a demanar l'Anexpresso i d'aquí sis temporades, a lo millor... A lo millor la tenim, no? Però el nou model ja... Allà a la redacció hi ha un foradet que, que hi cabria, eh? Jo penso que hauria d'estar aquí. No, aquí no. Com aquí una taula... No, aquí perquè fas... Dius, s'estan fent un cafè. Faria soroll, home. No. S'estan fent un cafè. No, millor a la redacció. Ja, ja he trobat el lloc, ja, ja li, després li ensenyo. Molt bé, perfecte. Doncs de tota aquesta gent que està treballant està coordinada i fins i tot aquest programa està presentat o copresentat pel senyor Ricard Soler, Bon dia, Martorell, benvinguts al programa en companyia, que com sempre us dic, és un programa diferent. I serà diferent com de la setmana passada i diferent de la propera, si tot va bé. Sí, clar. No. Però com sempre, varien. com sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia. No, encara no m'acostumo a dir això, molt bon dia. Molt bon dia? No, no... Això fer el programa de matins... I què, què vol fer, com el Molineta? Sí, molt bona, bona nit! nit. <laughs> Cada vegada la llarga més... Molt bona nit! Molt bé, queda bé. En ja, està molt bé, sí. Doncs bé, senyors, senyors, eh, tinc que començar amb una notícia trista que a mi m'ha entristit. Per què? El senyor Yoshiko Usui I qui és aquest? Sense mort. El dibuixant que va fer el Xinxang Ah, sí, el Xinxang. va sortir d'excursió, ah. encara l'estan buscant. Bueno, Ah, el van pobre. trobar ja, el van trobar i mort. Ah, pobre home. Mm-hmm. Fent sender... Diu, no s'ha suïcidat perquè si no hagués deixat una nota, perquè els japonesos ja ho tenen, quadrats ho són. Clar. Diu, jo m'he xuchido, I què va dir? però dejo nota. Clep. Sí, exacte, <laughs> culer, culer, barranc avall. Ah, però jo tinc una notícia molt alegre. La selecció espanyola és medalla d'or amb l'europeu. Sí. No va veure el partit? No. Oh, doncs va ser molt maco. No. Perquè no van guanyar d'un punt i allò petit, no, no. Vaig veure el resum. De 20 i pico. Ja li vaig dir l'altre dia que a mi els esports... Bueno, doncs a mi sí, m'agrada. Mm, està molt bé. El Madrid també va guanyar 5 a 0. Sí, ja, jo, jo el Barça però, va guanyar per 5 a 2. Però va patir, eh? Sí, tant, jo el Barça també. I el Barça, però amb l'Atlètic de Madrid, eh? Que no és el Jerez. I el Madrid amb el Jerez, que tenia moltes ganes. Vostè sap sí. el que és un equip motivat, que està allà dintre i li diuen se que vaig a ganar el Madrid. Sí, però clar... I surten tots macars un dena. Sí, però... Com motiva vostè el Barça? Ara, Com motiva vostè l'equip de Madrid? Diu, és tu obligació. Els hi poses bitllets al davant i corren? Bueno, miri, <laughs> miri, miri, miri, miri, miri, miri, Messi miri, miri, miri, miri, tant. Li miri, fet un contracte, un contracte miri, miri, eh? Això sí, quan marca un gol es toca l'escut, eh? Conya, no, es toca la cartera. Ah, el que pa... porta la cartera sota sí, l'escut. Toca la butxaca de la cartera. El que ah, passa que si la, gent diu, mira, toca l'escut, què va, toca ah, la cartera. Ah, pillin, pillin. I ell mira a la porta i diu, veus? veus? Eh? Justifico el sou. Clar. Diu, viste, justifique el sueldo, viejo. Eh? Entens? Ara que ens portaran el Guardiola d'entrenador, de seleccionador d'Argentina, per aviam si el fa córrer. Com, com, com, com? Me lo repita? Els argentins, sí. volen fitxar amb el Guardiola, perquè com el mare... Ai, el això, això Messi, deu ser un acudit, això és un acudit, que no? Que no, que no, que ho hem comentat. El Messi funciona Clar. tan bé amb el Barça, diu, doncs aviam si el Guardiola el fa funcionar amb, amb la selecció argentina. Ah, volen en... aprofitar que el Maradona està internat. Un altre cop? Sí. Per rebajar 8 quilos. Que, que ha corregut la línia, també? No, diu que no. Segons no. el seu metge, diu que no. Que el seu metge que es diu CAE, mm. sí. que si CAE otra vez en el vicio malamente, Exacte. doncs diu que no, que diu que s'ha... Diu, Mm, deben descartar que haya regresado a las drogas. Él pudo dejarlas no por ayuda médica, Ajá. pudo por él, por ah. la personalidad que tiene, por la ayuda de la familia y por la personalidad de Verónica, que es la seva novia d'ara. La seva novia d'ara. Mm? Ah. Entens? Aquest, Ara, aquest home deu ser un xiclet, perquè s'engreixi... Se, no la Verònica li va dir, che, te estás poniendo gordo, viejo. I diu, bueno, pues me voy. I ha anat a Itàlia a, eh, a fer una cura de mm. desintoxicació, de, diríem, de menjar per yeah. tornar, perquè li van posar el globo, sí, però no si Si queréis coger, tenéis que adelgazaros. Sí. i cogió l'avió. <laughs> Agarró. Sí, ja, ja. No, sí, ja l'hi entès. Vale, vale. I està treballant molt de temps amb argentins. Molt bé, molt bé. Eh? Molt bé, eh, molt bé. Diu, cogi un taxi i dice, per dónde, per el teu escape, que és l'acudit típic dels argentins. Bueno, ja <laughs> veu que estem amb horari protegit ara. Sí, no, si no hi dit res jo doncs jo tampoc, però bueno, en mm. fi. Doncs resulta que mentre aquest senyor està, està diríem, eh, de, de desintoxicació de quilos, el president de l'associació de futbol mm-hmm. mm -hmm. argentina, el Julio Grondona, que és el que va posar, diu, bueno, para que los chicos no pierdan el ritmo y se vayan preparando, digo, lo único que tiene que hacer es nos mande por mail los jugadores que hay que convocar. Y ya está. Y en el Bilardo ya los hará correr. Claro, bueno, el Bilardo déu nhi eh? Aquell que deia, el enemigo ni agua. Sí, pisalo, pisalo. Pisalo, viejo! Quina por. No, no. Quina por, senyores i senyors, quina por. Han de, han de fer una renovació d'Argentina ja, eh? Sí, sí. sí. Bueno, això venia perquè el senyor Guardiola vostè m'ha dit que se n'anava a Argentina. No, no, no, no, no confongui. Que els argentins han pensat en el Guardiola com a seleccionador d'Argentina mm. perquè Mm, com el Messi funciona també aquí amb el Barça, dius, aviam si fa el mateix amb la selecció, perquè total, és el Messi i uns quants eh, sí. jugadors que juguen la majoria I què més hi fa llegir, un Martí Pol? Diu, ja ara llegim no. el Martí Pol, eh? No, doncs, millor, Sobretot, sí, eh? Traduït. Ha traduït, la, sí, traduït, traduït a l'argentí. Argentí. argentí. Ah. Viste recién llegué a la fàbrica <laughs> aquella de hilo. Que, bueno, en fi. Deixi-ho estar, deixi-ho estar. Doncs bé, senyors i senyors, tot això, mira, tot això ens hem posat a les 12 i 16 minuts. Sí, senyor. I és ja, com aquell qui diu, un moment de començar ja eh, a endreçar amb, amb... cap als nostres... Col·laboradors. Endreçar m'ha quedat molt malament. No, adreçar-nos, potser. Adreçar-nos als nostres col·laboradors. Que, que, que és que hi ha paraules que a mi m'agraden, com retrunyar. I què és retrunyar? Mm, Trunyar dues vegades? Exacte, retrunyar. Molt bé. Allò, allò que deien els pagesos, diu, hem de retrunyar i treure pixar el matxo. Molt això es diu molt a pagès. Mm, jo, com no sóc de pagès... No, però queda bé, això es diu ah, molt a pagès. Sí. Sobretot el de treure pixar al matxo. Sí, sí. L'empre no fa falta que pixi perquè com que no tira, <laughs> però el matxo sí. El matxo sí, clar. matxo de tota la vida. que té la en força i, en fi. i tira endavant del carro. Exacte. Doncs bé, senyors i senyors, anem un momentet cap a buscar els nostres col·laboradors. Bé, senyors i senyors, les 12 i 18 minuts i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, al 100.3 de la freqüència modulada, i eh, els he dit abans que eh, la setmana passada el nostre col·laborador, el senyor Cap, estava, no va estar amb nosaltres perquè estava a París. Clar. I malgrat que diuen París bien vale una missa, jo penso que París també bien, bien vale anar a un aniversari d'una revista d'humor. Sí, senyor. M'ha quedat això rodó, Molt bé. perquè quan els guions estan ben escrits... Estan ben escrits. Estan ben escrits, estan ben escrits. és allò que et passes hores... Filla Clar. buscant la frase adient sí, per entrar. Sí. M'entén? I això queda bé. Doncs el senyor Cap va anar eh, al primer aniversari de la revista Cine et, et Bo, que no, mm. no ho té pronunciar bé, però queda molt bé, vale. eh, a París. Exacte. Que la revista Cine et Bo, després ell, eh, si convé, ens ho explicarà. Ah, però si no, els hi faig jo cinc cèntims. És una revista que fa un any va començar perquè el senyor Cine, un gran dibuixant francès, amb 80 i pico d'anys a la sobre, mm -hmm. que mhm. dius també són anys, sí eh, va tenir un problema amb la revista de tota la vida, que era el Charlie Hebdo, i va dir, doncs em faig jo la meva revista. Clar. Jo m'he fet ma pròpia revista. I es va tirar endavant. I va tirar endavant una revista. Clar. Ah. Llavors, a França, per exemple, el, el Charlie Hebdo eh, té fa molts anys que surt, i Le Canard Ingenier, i, el, i aquesta, el, el Cine Hebdo, mm. fa un mm. any ja. Escolta'm, aquí és impensable, això. Doncs, doncs bé, doncs per això el senyor Cap no va venir. Bon dia, senyor Cap. Molt bon dia. Molt bon dia. M'hi ha explicat més o menys bé, no? fantàstic, fantàstic. Eh, millor que jo mateix. No em faci la pilota bon matí, eh? No em faci no, la pilota bon matí. El senyor director se l'ha de s'ha de donar sempre la raó. Exacte, com els tontos, no? L'autoritat sempre té la raó. Ah, això sí, això sí, l'autoritat sempre té la raó. Doncs què ens explicarà avui? No, home, jo avui eh, eh volia doncs, presentar-me una miqueta amb, amb, amb els oients de Ràdio Martorell i explicar-los que, eh, home, d'entrada, si dius, escolti, parlem cada setmana sobre revistes d'humor i ninotaires, i pots pensar, ostres, ja, ja hi ha, coses per dir cada setmana, sí. una estona doncs, parlant de, de ninots i ninotaires, no, no, no, es, no acabarem aviat això, i jo, doncs, jo he de dir que no, no? que realment tenim la sort o la, o, o la dissort, eh, no sé, mm, sort, de, sort, de, sort. de ser catalans, i em sembla que és sort, i a Catalunya és un país doncs, amb una llarga, llarguíssima tradició de, de ninots, ninotaires, caricaturistes i revistes d'aquest caire, no? revistes satíriques, mm -hmm. revistes eh, d'humor. Aleshores, doncs, eh, una de les meves passions, que és això, a part de, de ser dibuixant, doncs jo sóc un apassionat de, de, de, dels dibuixos dels altres, mm -hmm. eh, doncs explicar una miqueta això, que els, que, que els catalans a Catalunya hem set capaços de fer algunes de les obres mestres més importants de, de, de, de tota Europa i de tot el món en el camp del, del, del, de la premsa satírica. No? Malgrat que ara estem doncs, amb, amb vaques fluixes, eh? Sí, ara estem amb vaques fluixes perquè això és culpa <laughs> del Franco, eh? com, com tot. Eh? uh, <laughs> el, mira, l'any uh, eh, 36 eh, això era el, el Nova Mas, eh? Vull mm-hmm. dir, mm. i, cada any uh, naixien i, i morien dos o tres o quatre revistes d'humor pel cap baix. Eh? Mm -hmm. És a dir, fins l'any 36, eh, bé, des del principis de la premsa, eh, del mitjans 1800, fins l'any 36, a, a Catalunya, només a Catalunya, havien aparegut un, unes 2.000 capçaleres d'humor gràfic. Mm. Evidentment, eh, només havien sobreviscut les, mm. les, les, més, les més bones, doncs, mm-hmm. les típiques, les que allò, el Ratxa, el, el Ben Negre, el Pepito, aquestes són les que tothom coneix, però hi havia d'altres doncs, que vivien un any, que vivien unes setmanes, que vivien un, uns mesos. Eh, és, és a dir, que això de la, la tradició de l'art satíric era una tradició molt important. No? Després del Franco això, doncs, <laughs> el, això de riures de la mort i del Quim Vella, doncs, eh, diguem que aquesta gent del, del dretes no ho tenien gaire... Sí, clar no els hi feia gaire gràcia, no? I, i doncs, home, els dibuixants d'humor es van haver d'amagar, de, de refugiar les revistes, diguem, per més infantils, més d'historieta, eh? Doncs als mm -hmm. anys 40, mhm. 50 és l'època daurada, doncs, del TVO, apareixen, doncs, el, el Cancan, el Tio Vivo, el Pulgarcito, tots, eh, és l'època la, daurada realment de la indústria bruguera, de la eh? indústria eh, la, bruguera. La, la, la, gran, la gran bruguera, que mm -hmm. realment és una indústria eh, importantíssima, és una tradició molt important mm, que va tenir la sort doncs, que va poder agafar els talents de, de gent que si no s'haurien dedicat a una, una feina més, diguem, per adults, tot i que molts dels personatges de Bruguera tenen una vena eh, eh, per sota, allò que no es veu a primera vista, un, però ja tenen aquesta vena de, de, mm -hmm aquesta de mala llet de que retraten una miqueta la societat, però no ho poden fer de forma oberta, eh? no poden hi ha moltes sèries doncs, del Carpanta i del, de l'Escobar. Sí, sí, el Carpanta. El Carpanta i de, mm. del, del, del, del Cipizape, doncs, que el Carpanta transmetia doncs, aquesta... El Carpanta, un tio que no, que no menja mai, no? Doncs mm. això és un retrat eh, corrosiu de la societat d'aquella època, no? Mm -hmm. o, o encara pitjor, una altra sèrie que era la Doña Tula, que era sí, la suegra sí, de, sí. del Carpanta, que van prohibir-la perquè atentava contra la sagrada institució de la família, no? Sí. Perquè, clar, una sogra que es fotia a tot arreu, això no pot ser, no? De totes maneres que... que aquest, és, bueno, eh, l'època aquesta, doncs, la, la, l'humor corrosiu s'ha d'amagar, diguem, sota el paraigües de les publicacions doncs, més infantils, més juvenils. Després va haver-hi la transició, doncs, que amb la llibertat eh, això torna a ressorgir des de l'època daurada doncs, de grans publicacions doncs, com el Papus, mm -hmm. com Barrabàs, com Por Favor... Sí, sí, Matarratos. Matarratos, mm -hmm. eh, moltes dates, Hermana Lobo, és a dir, és un gran moment, però això doncs, va ser com una era de soufflé, va pujar i llavors de cop va començar-se a desinflar. No? Realment els empresaris de premsa d'aquest país no confien, no sé per què, amb la premsa humorística. En fer negoci, satírica. no confien en fer negoci amb la premsa humorística. Jo, jo, això, això, jo mm. crec que la premsa humorística té el seu espai eh? i té el mm. seu foradet, eh? Mm. però eh, de moment no hi ha ningú que s'hi vulgui picar els dits, perquè realment la premsa satírica és molt perillosa, perquè els humoristes som una gent perillosíssima. Això sí, això diem, sí. El, <laughs> diem les veritats, no? diem, fiquem el dit a la llaga, xafem els ulls de poll, no? i això, home, els empresaris de premsa que volen allò codear-se con el poder i estar mm. sempre allà, fer-se no el seu foradet, no, no, no, no no, no, els dibuixants aquests que no, la pera, no, no, no, no. no, se no, no, no, Home, la premsa sèria fa tant riure d'aquest país que igual no cal, no cal no calen els humoristes, riure, tampoc, exacte. Eh? Els humoristes són els més seriosos de la premsa. <laughs> Eh? a vegades sí, a vegades, malauradament, sí. Hi ha una cosa que et volia comentar ara que deies això que sí. de la tia Tula, de Bruguera i tal. Pensa que ara moltes d'aquelles sèries no es podrien fer. Per exemple, no, veritat, la família Xurumbel no es podria fer, <laughs> perquè sí. una família de gitanos que viuen de robar gallines i que tenen un fill que vol treballar, ara seria sí, sí, sí, sí. Mm, políticament incorrecte. Sí. Bueno, políticament incorrecte. Eh? Ens hem tornat amb això del políticament incorrecte, ens l'agafem en paper de fumar, sí. i hi ha moltes coses que, que, que, que, que realment ara clamen al, cel, no? i dius, coses que s'havien dibuixat durant la transició, el Papus, el Papus mateix era una revista que, no, no que si es feia avui en dia Eh, el jueves ens vam, ens, ens, eh, bueno, ens vam escandalitzar perquè van segrestar el número perquè sortien els prínceps sí, tardant. Sí. Però escolta, és que el Papus, si publiquessin avui el mateix que publicaven quan va sortir el Papus, mm. és que cada setmana el prohibien, el Papus. Sí, sí, avui, sí, sí. eh? Avui, sí, sí, aquests sí. demòcrates de tot de tan maco i tot tan d'esquerres <laughs> i tan plurals, seria terrible, terrible, terrible. un convidado eh, Cap, un aquí a l'estudi, encara sí. no l'hem la entrevista. Es un señor que, que és y eh, que volia decir alguna cosa. Ah, Sí, sí. sí eh, día. Eh, Viene un poco al hilo de lo que está usted comentando, y es que hay una especie de revisionismo en toda Europa occidental del cómic más tradicional. Y pongo dos ejemplos. Hergé, todos sabemos que Tintín pues eh, está realizado desde la óptica de un eh, militante católico ultraconservador. Entonces todos sabemos que Tintín en el Congo es una mirada colonialista. Pero Hergé eh, fue evolucionando ideológicamente y sus últimos álbumes pues, son tan respetables como eh, los, demás. En cambio, ahora hay toda una corriente que está eh, socavando la, validez de los valores que en su momento expresó Hergé. Er-, y otro ejemplo es Asteris y Obelis. Hmm. Asteris y Obelis, de acuerdo también con el lenguaje políticamente correcto, ha empezado a decirse es que no aparecían mujeres, es que no tenían novias. <laughs> Entonces, los últimos álbumes los han tenido que convertir en un poco en Latin Lover, <laughs> porque, claro, ya tenían la, sospecha de si eran gays. Yo, todo esto lo, he estado eh, escuchando. Eh, Mortadelo y Filemón eh, también. <laughs> Sí, sí Mortadelo y Filemón. al, porque las hermanas Hilda también decían ser lesbianas. Claro, hay, ciertos analistas que el autor no se plantea cuando lo Tantas cosas, ¿no? Claro, este revisionismo es muy peligroso porque eh, muy peligroso, sí. entonces entra a coartar, sin darnos cuenta, la libertad sí, de expresión. Sí. Aquí, ah. aquí, aquí, aquí. Sí. Això és el més perillós. És a dir, eh, evidentment, doncs, Tintín al Congo és un producte d'una època, mm -hmm. d'un moment determinat, on la visió del món d'aquesta gent era d'aquesta manera. I, I voler, des de l'òptica d'avui en dia, condemnar el, el, el, aquella d'aquell dia, mm -hmm. primer que és molt fàcil, i segon, que és totalment incorrecte, no? És a dir, no, no, no serveix per res. no? Treu... Al contrari, t'estàs carregant eh, un, una, un cert patrimoni que és aquesta obra d'art, no? Com, mm. que no deixa de ser-ho doncs, l'aventura de Tintín eh, en aquell moment. És a dir, moltes de les coses que nosaltres estem fent avui dia, quan ens les revisin d'aquí 50 anys, resultarà que les estem fent malament. Sí, clar. Però, però no, per que... això, doncs, però és que s'està revisant eh? amb ulls d'ara unes coses de... A mi quan hi ha gent que em diuen és que fulano és que era un tractant d'esclaus. És que els esclaus en una època era una mercaderia i aquest senyor doncs portava esclaus cap allà i venia amb sucre i venia amb aiguardent. I la seva feina i era molt honorable i molt respectable amb l'època. I, i, I és veritat que, doncs, que si ho mires d'avui, és que està molt mal fet i no, no s'hauria de fer, però, però en aquella època doncs, és veritat que no, no hi ha volta de full. No? Aquest revisionisme és molt, és molt, molt perillós. Jo amb això, per exemple, quan, quan comentàveu mm. això del Cinebdo, és una revista... Mm. Eh, realment la premsa satírica francesa, jo, jo penso que encara manté aquesta, eh, sí. aquest gambarrisme de, de l'època del papus, perquè sí, sí, realment... Sí. <laughs> eh, jo, moltes vegades, quan envio els acudits al Cinebdo, em diuen que sóc fluix, és a dir, que, que estic molt influenciat pel fer els acudits del, mm. de, de, de, del nostre país. Allà, a, a cada pàgina, ja quan jo rebo la revista, cada pàgina, si no hi ha eh, el, el, el Sarkozy donant pel cul a no sé quin ministre mm -hmm. o no sé quin altre ministre que li xupa amb un altre Clar. no sé qui, és a dir, cagant-se sobre de no sé qui, és a dir, es, això és l'ordre del dia, lo normal de la premsa satírica d'allà. Mm -hmm. És a mhm. dir, però allà porten molts anys i s'ho han, i han, han, han conquerit ells. És, és això, és això. I, uh, i aquí ens hem autocensurat massa. Aquí anem endarrere. Jo penso que en aquest sentit doncs, ens, ens l'agafem una miqueta amb, amb, amb paper de fumar, fumar, com tu dius. Que, que és veritat, que, que evidentment doncs, jo a l'avantguàrdia no publicaré una acudit mm. de no sé qui cagant-se no sé qui. Per què? Perquè el lector de l'avantguàrdia eh, és un lector ampli eh, i, i evidentment els acudits doncs, eh, la, la línia de, de ferir el lector està en un punt. Exacte. Però el lector de la premsa satírica aquesta línia... Sap el que rep. Molt més, molt més enllà. Per Exacte. tant, no té la mateixa vara de mesurar, no? Sí. Igualment amb, el, amb aquests còmics, no? Mm. És veritat que les historietes, doncs, que es dibuixen avui, doncs, no, no, no poden ser eh, mesurades amb, amb el mateix eh, tarannà doncs, d'altres anys. No? Exacte, que es van crear. Eh, senyor Cap, sí. ho hem de deixar-ho aquí, perquè bueno, el temps passa... Que teniu aquí un sí. personatges molt interessants aquí al programa. Sí, eh? sí, sí. tenim un senyor que, és, eh, a, a part de que dona classes d'història en una universitat madrilenya, és un senyor que, que escriu, i és un senyor que ha viscut a França i també ha estat a Itàlia, i dius, bueno, l'home, dius, estava aquí, i dius, vull intervenir, dius, doncs em sembla molt bé perquè tot enriqueix el programa. Sí, senyor, sí, senyor. Ens tornem a, doncs eh, a sentir la setmana, la setmana que ve. Molt bé, molt bé senyor Cap. Adéu, senyor. moltíssimes gràcies. Adéu, adéu. Ah, gràcies a vosaltres. I ja que estem ja posats amb d'això, anem a presentar, doncs ja he presentat sí. el senyor que tenim aquí a l'estudi, que és el senyor Pedro García Martín, que és l'autor, un, un dels últims llibres que, que ha escrit, és El químico de Lumière, uh mhm. -huh. que va ser Premi Nobel a Ciutat de Salamanca, Jo dic bé, ¿no? Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Eh, bueno. I, I aquell llibre explica una mica la història de, de, del començament del, començament del cine, del cinema. de, parla de la fotografia, de l'ascens... És una, un, una mica la història de, dels germans Lumière, del sí. pare Lumière i dels germans Lumière. Buenos días. Buenos hemos <laughs> eh, aparte de esto, tú ya estás escribiendo otro libro. Sí, ya he entregado el manuscrito para un libro que saldrá en noviembre que llevará por título Historia visual de las cruzadas modernas y por subtítulo De la Jerusalén libertada a la guerra global. Es un libro de historia donde se da una cierta prevalencia a la imagen un tipo de imagen que eh, suele despreciar la cultura de élite y que los italianos llaman le carte povere, las imágenes pobres, las, las imágenes más humildes, las que están vinculadas a nuestra vida cotidiana, desde cromos, sellos, mm. eh, ilustraciones, marcapáginas, etc. y que son también portadoras de ideología, mm, pero que eh, forman parte de nuestro entorno y no nos damos cuenta de que a lo mejor nos están influenciando en favor o en contra de determinadas ideas. yo recuerdo cuando era pequeñito que en, los, las chocolatinas y demás regalaban cromos. Y yo recuerdo pues la guerra de Abisinia y veías unos uniformes que no sé si eran reales o no, mm. pero te lo querías. O la historia del oeste. Y ibas haciendo tus colecciones comprando, pues yo qué sé, mm. chocolates. y era el típico cromo y tú hacías tu colección. O sea, que influyeron mucho. Era, era la televisión de los pobres de hace unos años. En, este sentido va, el libro. Em, pondremos un par de ejemplos. Eh, en la Belle Époque, en la época que tratamos en, otro programa sobre el nacimiento del cine, un alemán funda una compañía en París de un compuesto de carne para fortalecer a los niños. Se llamaba Liebig. Qué curioso que los cromos que él eh, mm, adjuntaba con este compuesto de carne eran sobre las cruzadas es algo equivalente a lo que en nuestra posguerra fue Quina Santa Catalina. Bueno, mm. el, lenguaje el mensaje subliminal era el siguiente. Si usted da a sus niños el compuesto de carne Liebeck, evidentemente se va a fortalecer y de mayor va a ser mm, un, cruzado. Un guerrero. <laughs> lo que pasa es que la quina Santa Catalina, Era, era vino de este dulce, que los niños lo querían tomar para fortalecerse, pero cogieron unas melopeas de mucho cuidado. Evidentemente. Y del mismo modo que las nodrizas, para que los niños se callaran en, eh, la, finales del 19, principios del 20, le daban una infusión de amapolas, con lo cual los estaban narcotizando ah. y claro que se callaban. En, <laughs> estaban en el séptimo cielo, claro. cosas curiosas. Entonces, esto habla de la historia, este libro que has entregado. Mm, por cierto, ¿qué título tiene? Historia visual de las cruzadas modernas. visual de las cruzadas modernas. Y, este, libro habla pues, de, cromos. Tú nos contabas hace un ratito una, anécdota sobre, sobre Saladino. Sí. estamos en los años. es interesante, estaba micro, micro, cerrado, es interesante. Ejemplifica muy bien el tipo de material con el que he trabajado. Eh, estamos eh, a comienzos de los años 30, en la Italia fascista, en la Italia de Mussolini, y hay un programa de radio muy exitoso, estamos en una época pretelevisual televisual mm. y este programa de radio cada noche hacía una parodia de un personaje de actualidad. Chaplin, Greta Garbo, los personajes de Walt Disney. Al director del programa se le ocurrió que para publicitarlo mejor eh, podíamos sacar una colección de cromos y la casa de pasta Buitoni Empezó a sacarlos primero en tabletas de chocolate y luego en todos los productos vinculados a la alimentación. El cromo difícil de, encontrar, eh, por cierto, en Italia le llaman a este cromo todavía el incontrolable, <laughs> ¿no? Porque eh, eh, el, que no se encuentra. porque era el que no se encontraba. Como en todas las colecciones. Bueno, pues el como estrella. Siempre te queda uno. <laughs> Era el, il feroce saladino. El feroz saladino está tomado de los pupi, de los títeres de Sicilia, mm. donde desde niños se sabe eh, la historia que se va a representar. Hay un paladín cristiano que se llama Rinaldo, hay una hermosa eh, cristiana también que se llama la Bella Angélica y está el malvado Saladino, que es el musulmán, el eh, que representan de negro, muy feroz y eh, es el que va a raptar a la bella. Bueno, pues toman este personaje y la oferta de las pastas Buitoni era, si usted reúne un álbum, le regalamos un libro. Si reúne cinco álbumes, le regalamos una raqueta de tenis de los años 30. ¿eh? Mm. Si usted reúne, escuchad, 150 álbumes, <laughs> le recalamos un Fiat Topolino. Durante dos años se produce en Italia una sobredosis de pasta. Naturalmente, naturalmente, naturalmente. La gente comía, desayunaba y además se produce un fenómeno de socialización. La gente bajaba al Duomo, a la plaza, a cambiar cromos para ver si daba con el <laughs> Saladino. El Saladino estaba representado en la publicidad como eh, un sarraceno barbado, musculoso, con un alfanje, invencible. El régimen de Mussolini interviene. Interviene por dos razones. Una está predicando la autarquía en vísperas de la entrada en la Guerra Civil Española y mm. subsidiariamente en la Guerra Mundial y eh, no podía permitir que la clase media italiana aspirase a tener un coche. <laughs> Hay que ahorrar y todo el mundo quiere tener un topolino. Mm. Y en segundo lugar está conquistando Abisinia con un discurso de que los negros, los abisinios, los eritreos son inferiores, los infieles son inferiores, como el protagonista de Italia es el feroz Saladino. <laughs> es una gran contradicción. Es más, ellos lanzan una colección que se llama Grande Italia, con, los regímenes, con las, conquistas del régimen, que no la colecciona nadie. <laughs> todo el mundo sigue detrás del cromo. del o no, es una cuestión de colección, es una cuestión de conseguir un coche. Sí, sí, es ideología consumista. sí. sí, sí sí, sí, sí, Entonces, eh, eh, finalmente lo prohíbe por decreto. Pero en esos dos años, el dibujante que le está viendo las orejas al lobo va cambiando el diseño original de Saladino, de tal manera que a los seis meses el anuncio era un sarraceno también con barba, con la media luna, pero flacucho, lleno de esparadrapos, <laughs> el alfanje retorcido. una de Y el último toque que le debió dar el régimen, pues representa asimismo al ilustrador acunando a un niño pequeñito en la cuna, con barba, con la media luna, <laughs> <laughs> que es el feroz Saladino, el eh, cromo que nunca se encontró, y llegó a haber hasta manifestaciones, es decir, la este gente... Este cromo nunca se encontró, no, pero se imprimió. Se imprimió. Al menos algún ejemplar se imprimiría pero desde luego no 150. No Se imprimirían 10. <laughs> y, debe estar ahora buscadísimo por los coleccionistas este cromo. Eh, sí, sí, bueno, eh, pues ocurre como con los sellos, eh, son los rara avis que, entran en, en una bolsa y tienen una cotización elevadísima. Pero es un ejemplo de cómo un aspecto de la vida cotidiana es portador de una determinada ideología o puede suscitar recelos ideológicos que trascienden mm, más allá de la mera anécdota. Sí, sí, es lo que hablamos un poquitín ahora de las, revisiones de las cosas, ¿no? El pobre dibujante que supuso que debería recibir toques. Claro, hombre. Eh, uf, ¿Dónde vas con esto? Sí, ¿dónde vas? ¿Dónde Hay que cambiarlo. Pero entonces, en, los títeres estos que hablabas, eh, ¿también cambiaron el muñeco? No, los títeres siguen siendo igual porque... Eh, tiene que haber un malo. En, los títeres tiene que haber un malo. El malo sigue siendo Saladino, que a pesar mm. de raptar a la bella Angélica, aparece Rinaldo, pelea con él y le vence. Entonces, o interesa que sea musculoso el Saladino, pues entonces, claro, el, cristiano vence al musulmán. Claro, no a un inválido. no a un niño, no un niño que está allí en la cuna, ¿no? Y, este libro cuándo saldrá? Este libro saldrá en noviembre. Noviembre. Pero eh, escuchando la intervención anterior, pensaba también, aparte del revisionismo, pensaba cómo hay situaciones que no pueden controlar ni los políticos ni los ideólogos que se repiten. Y estaba pensando en la familia Ulises en los años 60, cómo para entretenerse los domingos, una familia de clase media baja, se iban a ver pisos. Es cuando Marco Ferreri dirige la película El Pisito, es un reflejo perfecto de la situación de los planes de desarrollo de los años 60, donde la clase media está aspirando a un piso, pero que no llega, no llega por la hipoteca. Bueno, eso se está dando ahora. En plena crisis, se está repitiendo. y se está repitiendo la gente que realquila una habitación de la casa. El realquilado, que antes, yo supongo en los años 50 decían, hombre, yo me caso, ¿y dónde irás a vivir? De realquilado a... A, tal sitio. Y había aquellos pisos grandes que tenían varias habitaciones con derecho a cocina. Exacto. Y ahora se está repitiendo, ahora hay gente que alquila habitaciones. ¿eh? Compra un piso y alquila habitaciones para poder subsistir. Pero a lo que voy es que entonces esa problemática se reflejaba en el TVO. Ahora no hay soportes gráficos o han cambiado ni, televisivos, ni televisivos, Que sean tan críticos, a lo mejor, de, una manera Sí, lo que pasa es que eh, eh, exponían un tipo de vida de una clase media, como tú decías, que era una clase media rara, porque la familia Ulises tiene una casa fuera, en no sé dónde, en Igueruelo de no sé dónde. Tiene una casa, Yo diría que es una clase media alta la familia Ulises, porque me parece que tenían criada también, ¿no? Sí. O sea, que ya es un, un estatus. Y tenían coche. Sí. es un estatus elevado. Porque encontraron el feroz Saladino. <laughs> seguramente, seguramente sería por eso. Seguramente sería por eso. De, todas maneras, eh, sí que es verdad que muchas de las series aquellas eran, eran muy críticas y yo no sé si era consciente o inconscientemente por parte del autor. Yo creo que reflejaban simplemente la época y yo no creo que el autor se planteara que dentro de unos años estaríamos hablando de que aquel material reflejaba una, una época concreta. Simplemente eh, desarrollaban su, mm, su, su facilidad artística eh, reflejando lo que veían, lo que vivían, mm, que es un poco lo que pasa siempre. O sea, cuando tú estás trabajando, no, yo no creo que pienses en, el día de mañana, sino que estás reflejando lo que estás viendo ahora. Cuando haces una crítica, criticas lo que estás viendo ahora. Lo que pasa es que ahora, como tú decías, eh, ahora no hay revistas, no hay, no hay soportes donde hace eh, prácticamente el humor este corrosivo. Que, antes sí cabía. Sí, sí, sí, De todas maneras, esto de ir a ver pisos es, es un deporte que también lo hacían en época de, del gran boom de esto, ¿no? Porque sueñas, decir, uy, aquí tendríamos... Sí, aquí podríamos hacer. Sí, aquí podríamos hacer y tal, y te lo enseñan, y está muy bien comunicado. Y el pisito aquel dice, está muy bien comunicado y tiene que coger no sé cuánto transporte público para llegar al centro de Madrid, que está el pisito en no sé qué urbanización. Dice, al lado mismo de Madrid. <laughs> Con todo el lenguaje alegórico que desarrollan los vendedores de pisos, porque ya sabes que si te dicen que está está muy bien iluminado, es un interior infecto, mm. no vas a ver <laughs> nunca la luz. el ideal para parejas es una habitación con cocina. <laughs> Y ideal para parejas, dice Malamén. Malamén. Eh, volviendo un poco al libro este del los Lumière, mm, que ya digo fue premio novela mm, de la ciudad de Salamanca, es la historia, una historia que aparte de ser ficticia, eh, sí que contiene rasgos de la vida de, de Antoine Lumière y de los, de los hermanos Lumière, que aparte de que está centrada en que inventan el cine, sí que hay una serie de cosas que también salen allí, como la, invención de la fotografía instantánea, de todo un señor que hace una escala desde, desde una pobreza a llegar a ser un, potentado, que es el señor Antoine Lumière, la mm. burguesía de aquella época, que me hace mucha gracia en una parte del libro que el hombre hace sus visitas a París. Se va, se va el hombre de Lyon a París, porque, para alternar con los, con los colegas. Y encima por la edad no puede ejercer con las meretrices de, París. Esto, <laughs> me, impresionó mucho, ¿no? Sí, eh, bueno, la saga de los Lumière es que eh, la asociamos siempre a la invención del cine, pero en realidad inventaron tres cosas fundamentales. La fotografía instantánea, que es la que les da dinero. La placa seca en gelatina bromuro de plata es la que detiene el movimiento. Y esto se produce a la par que los impresionistas están haciendo lo mismo en pintura, están deteniendo el movimiento. Entonces eh, montan en las afueras de Lyon una fábrica enorme eh, que abastece de placas a todos los fotógrafos del mundo. A partir de ahí, esa fábrica tiene una sección que son los laboratorios donde pueden seguir trabajando sobre la imagen y dan a luz al cinematógrafo. Pero no se detienen ahí. Los dos hijos, eh, Luis y August, August estaba más inclinado hacia la medicina y Luis em, era eh, la cabeza pensante. Eh, una vez que han parado el movimiento, una vez que lo han dotado a la imagen de movimiento con el cine, quieren conseguir el color. Y en mm. el 1907 patentan el autocromo, que es la primera fotografía en color. Es decir, que desde el punto de vista de la inventiva y de la historia de la química, de la historia de la imagen, es una saga interesantísima. Y en relación al padre, el padre, eh, además he podido averiguar más con los descendientes, <laughs> y era un bon vivant, eh, tenía que hacer sus escapadas eh, a París. Y hay una anécdota que en cierta ocasión leía Alberti y luego lo he reflejado en uno de los capítulos. Resulta que unos pintores bohemios se reúnen en una guardilla de, París y propone uno, vamos a hacer una orgía de aquellas juergas <laughs> antiguas. Y, de acuerdo, y dice Picasso, venga, yo pongo el champán. Eh, muy bien. dice otro, bueno, yo conozco unas chicas, yo pongo las chicas, yo, pongo la guardilla. Y hay uno que se queda pensando, dice, ¿y quién pone las pililas? <laughs> bueno, esto es lo que le pasaba al padre, ¿no? Que, se quedaban los hombres. Y después hay otro aspecto del libro que también me, sorprende mucho, que es la historia del señor Leprance, que se, se ve que es el verdadero inventor del cinematógrafo y que desaparece en unas circunstancias extrañísimas. Existen además eh, muchas teorías y muchos libros, eh, hipótesis en torno a por qué, cómo desapareció Leprance. Luis Leprance era eh, un académico brillante, hizo química y pintura al mismo tiempo y una compañera de una de sus clases era inglesa, contrajeron matrimonio y pasó a vivir a la ciudad inglesa de Leeds. Pero ahí, eh, al tiempo que trabajaba con el cuñado en una fábrica de cobre amarillo que le producía, mm. eh, si nos damos cuenta, son burgueses emprendedores que tienen una base económica que mm. luego les permite investigar. En una época en la que se, cree eh, ciegamente en el progreso como mm. panacea de la humanidad. Bueno, pues en Leeds eh, está investigando y 10 años antes del cinematógrafo de los Lumière descubre, descubre la imagen en movimiento, lo que llamamos el cine, la película, pero la película mm. proyectada. Es más, se han encontrado ahora los rollos de, eh, las primeras películas mm. que filmó que curiosamente son los mismos temas de los Lumière. Eh, el cruce de los peatones por un puente, la salida de los obreros, mm. el bullicio urbano. A ver, filmaban lo que tenían eh, más a mano. Más a mano, Pero este señor cuando viaja desde eh, Leeds a cruza el Canal de la Mancha y coge un tren en Dijon para patentar el invento en París, misteriosamente desaparece y la, mujer, el cuñado, eh, lo denuncian, la policía abre un expediente que está todavía sin resolver. Se le ha dado carpetazo, se ha reabierto varias veces y se piensa que detrás están los agentes de Edison. Edison es el héroe, el inventor, héroe americano, que de verdad era un genio, porque eh, aparte del fonógrafo, de todos los inventos, siempre iba a la avanzadilla del resto de los inventores pero al mismo tiempo era un tipo colérico y, mm. muy envidioso. Entonces despliega en Europa una serie de agentes de la agencia Pinkerton. que es la clásica norteamericana que en todas las novelas. y las películas del, <laughs> oeste, oeste. Pues los despliega para que estén moviéndose en las grandes capitales, en París, en Berlín, en Roma, donde se estaban gestando entonces esas invenciones y estén al tanto de todo y que no se le adelante nadie. Hay que tener en cuenta que él sí inventó el kinemascopio, es decir, la imagen en movimiento, pero que no podía proyectar. Estaba en unas cajitas, eh, echabas una moneda un níquel, que, ahí viene lo de la saga de los níquel odeón echabas el níquel, veías la... pero no conseguía sacar la imagen de esas cajas. Y cuando él escucha el, eh, el rumor de que en Europa alguien lo ha ah, hecho, lo ha hecho pues yo creo que pone en acción a sus agentes. Esa es mi hipótesis, pero no deja de ser una hipótesis. Eh, otros autores han pensado pues que mm, la vida familiar de prance no era precisamente y modélica y aprovechó para desaparecer. Mm. ¿Los Lumière no tuvieron nada que ver con esto? No, no porque no, se conocían, no había ah. ninguna conexión. Y esto fue 10 años antes de los Lumière. La única conexión que podía haber era a distancia, que todos pertenecían a la sociedad fotográfica mm. Eh, mm. de Francia, que todos pertenecían a las mismas sociedades o recorrían las universidades, las mismas universidades con sus experimentos, pero mm, no me consta que llegaran a conocerse personalmente. Bueno, pues eh, lo, tenemos que dejar aquí, porque pasa el tiempo y nos hemos pasado ya un cuarto de hora. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hemos hablado del libro anterior y hemos hablado del futuro libro que saldrá ahora en noviembre, me has dicho, y... Y nada más, emplazarte, Pedro, darte las gracias, emplazarte para otro ratito que te llamaremos por teléfono, porque no te haremos venir de Madrid aquí. Bueno, si quieres sí, si quieres <laughs> sí, tampoco no hay ningún problema. Es que se está muy bien en Martorell. Sí, bueno, pues si quieres. Lo que pasa es que te tendrá que mantener la emisora, ¿eh? no nosotros. No, esto era un llamamiento al ayuntamiento ah, descaradamente. Ah, bien, bien, bien. Pues si el ayuntamiento está de acuerdo, por nosotros no hay ningún problema. Y sí continuemos hablando porque realmente es interesante hablar contigo y te enteras de todas estas cosas y el tiempo se nos hace corto. Corto. Pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión, Pedro. De todas maneras, te digo que si te quieres quedar aquí y quieres intervenir en los próximos eh, colaboradores, no hay ningún problema. Pues gracias. ¿De acuerdo? Vamos Escolta, estàs increïble. T'has aprimat molt. Com ho has fet? Pues gracias a bioresonancia en Martorell. Me enseñaron a comer bien bajando peso, a fortalecer la musculatura y reducir la celulitis. ¿Y cómo has aconseguit? Con el circuito reductor de bioresonancia, que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes y de mesoterapia, con productos naturales y dietista y sesiones de pilates. ¡Uf, qué complet! T'haurà costat molts diners. Al contrario, cada tratamiento solo me ha costado 14 euros. Increïble! Jo vull reduir volum com tu. Pues infórmate en Bioresonancia, en la calle Francesc Macià 39 de Martorell, o llama al 93 775 36 60. 93 775 36 60. I a internet bioresonancia-martorell.es. La publicitat a Ràdio Martorell és la més propera als seus clients. La publicitat diària per la seva empresa. Informis, Departament de Publicitat, telèfon 93 775 52 52. Anunciï el seu establiment a Ràdio Martorell i notarà la diferència. 93 775 52 52. Aquest vi comença a estar bo, ara que ja només ens queda l'última copa. Sí, ja ho estava pensant. Potser hauries d'haver decantat el vi i servir-lo en unes copes més grans perquè, saps, alguns vins estan com adormits a l'ampolla i cal airejar-los i prendre'ls en una copa més ampla perquè alliberin més gustos i aromes. Caram, i on has après tot això? Doncs he fet un curs d'iniciació al tas de vins a la Noteca Divins de Martorell i ara sé quin vi haig de demanar al restaurant, quin combina millor amb cada plat i quin és el més adient per als meus convidats. Jo també vull saber tant de vins com tu. Doncs passa't per la Noteca Divins, a la plaça Joan Serrats 7, al costat del Carrefour, o truca al 93 774 2387. 93 774 2387. Me n'hi vaig ara mateix. bé, i continuem en directe. Són les 12 i 53. Molt bé. O sigui, aproximadament, ja els he dit que aproximadament, perquè aquests ratlles ens van dir va aproximat, i jo me'l crec. No, però va bé. Eh? Dic, en eh? crec va el bé, tècnic. bé. Crec el tècnic. Així que anem, anem per feina ràpidament. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Sergio Fidalgo, que no sé on estarà, la setmana passada estava a l'estació d'Hospitalet. Eh, bon dia. Bon dia. On està, senyor Fidalgo? Estoy en mi hogar, dulce hogar. És que torno sentir de agua. No llueve, te lo juro. Mm, mm, ni llueve, ni estoy en el lavabo, ni me estoy duchando, ni nada, nada, nada de nada. Está en la cocina. Usted tiene un spa, seguramente, y no un sudío Hombre, yo tengo un jacuzzi impresionante que no quiero compartir con vos, con, con gente, digamos, de clase inferior a la mía, pues ya sabe que ustedes, yo, yo vivo en Bell Beach Summer, sí. una ciudad costera de la costa azul que solamente somos de alto standing. Ya, ya, ya. Usted lo, que de alto standing lo dice por los pisos altos. Sí. Claro, <laughs> no, no, no, por la, altura de miras de la gente que vivimos aquí. Ya ja. I vostè vol compartir spa no amb nosaltres, sino a las noies aquellas que le porten el Berlusconi, segur. No, no, no, por favor. Pues. Uno, tiene clase, no, no, no, no, no, no, <laughs> Yo solo, yo solo escucho poesía. Voy. Hombre, es, pongo mis discos de ópera y medito sobre... Sí, lo sí, que... sí. Mire, avui m'hi heu deixat, però per la setmana que ve li portaré una cançó que a vostè li agrada molt, que és aquella de la Marisol, La vida és una tòmbola. Hombre, espera, espera que voy a, voy, a, voy a parar el móvil, que hay gente que, gente que no, se empeña en llamarme a, a, para pedirme consejos financieros. Ja, ah, ja, ves, ves que no sigui això. Bé, escolti'm, que ten, ens queda poc temps ja, que ens queden 7 minutets. Uh, què ens parlarà avui? Por Aventura. Por Aventura. Por Aventura. Por Aventura. Jo, es una cosa, ustedes que son las personas de, buen saber y mejor pensar, mm. sabrán cuáles son las dos principales actividades que cualquier visitante por aventura hace o, o, esperan que hagan. ¿Al Dragón ¿Y? No sé, no hi ha anat Aventura. Y digo, pues Ricardo, ¿di, alguna? Eh, no sé, eh, eh, yo no he estado nunca, pero el Splash puede ser. Pues mire, mentira. Las dos principales actividades de cualquier visitante por aventura es hacer colas, y caminar mucho. <laughs> bueno, está bien. Sí, sí, es, la, gente, la gente paga 44 euros para hacer colas y, caminar, caminar, pegarse tantas palizas. 44 euros la entrada. Exacto. Y además el desplazamiento, aparcamiento, comida. pero y el, placer, y el placer de hacer colas y caminar mucho. No, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. pues yo eso lo puedo prometer. Hay una actividad que es impresionante, que es el huracán, mm. que las colas se dan de una hora, eh, básicamente consiste en un palitroque, que te suben, te suben con un chisme hasta arriba, o sea, una especie de una especie de cosa mecánica que te sube hasta arriba y de repente te tira hacia, hacia abajo pues unos 30 metros. Eso dura unos 20 segundos. Te has una hora de cola. Y cuando sur quan, I quan surt, el seu fill o papa». Otra hora de cola. <laughs> Pero ¿y las amistades que se hacen en la cola? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú por qué lo haces? No, es que yo quiero, quiero ver si olvido mi trabajo. <laughs> Y, tú, no, es que yo no tengo trabajo y quiero ver si esto se abre y me caigo. Y así, pues me paga el, le seguro a mi mujer, cosas de esas, ¿no? ¿Y usted haya ha apoyado al Dragon Khan? Yo soy una persona decente que no subo a nada de eso. ¿No? Yo me limito, yo me, limito solamente a dar caminatas, no hago las colas. Ah, ¿tampoco ah, hace las colas? Yo no hago las colas porque yo me a observar lo que hace la gente. Ah, sí, he hecho un trabajo de campus, Exacto. Ah. Entonces, otra cosa que he descubierto es que todo está pensado para que sea incómodo. <laughs> Pero las colas están bien organizadas, ¿no? No, no, no, aparte de las colas. Hay una serie de bancos en las cuales, uno, los que, muchos no tienen respaldo, y en los 10 minutos estás hasta las narices, y los que tienen respaldo son de aquellos que tienen, digamos, el, bueno, donde pones el culo tan estrecho que a los 8 minutos dices, no puedo estar aquí. Supongo que es para que la gente dé vueltas, camine y haga colas, que es el objetivo de Proventura. y vaya al bar. Y vaya al bar, por supuesto. Por supuesto, ir al bar. Pero es que la gracia es que hay una oferta maravillosa que es 12 euros, te, te compras un chisme dorado de plástico horrible, que es el Gold Coca-Cola, y puedes rellenarlo las veces que quieras, y puedes tomarte 50 litros de Coca-Cola por 12 euros. ¿A que parece un chollo? Hombre, pues sí, ¿no? Pues no, no gaire, eh? No, pues pero claro, pero... no, sé si el cos aguanta litros de Coca-Cola, eh? No, pero puedes compartirlo con toda la familia, con tu club de, de baloncesto, con todas las animadoras de, de, todas las cheerleaders de tu equipo. Sí, pero sí, Hay, un truco. Hmm. Tienes que hacer cola para rellenarlo. Con lo ah. cual, pagas 12 euros por hacer más colas. Está bien. Claro, está claro, claro. Claro, la gente es feliz y pues dice, bueno, he pagado 44 por hacer colas y pago 12 más para hacer más colas. Y en eh, cuántas estona de cua hi rellenar, para romper la Coca-Cola? Bueno, pues entre 8 y 20 minutos, depende si es la punta o no. Hay 20 puntos de relleno, hay unos 20.000 visitantes diarios, tú calcula que a lo mejor hay 5.000 o 3.000 o 4.000 que hacen la cosa esta de la Coca-Cola, porque se ven muchas, la gente piensa mm. que eran oferta. Por 12 mm. euros vemos toda la familia, mm. hasta que descubre, el que tuvo la gran idea de decir ese comentario, descubre que le toca hacer las colas y empieza a odiar a todo el mundo. <laughs> ¿Y el lavabo? No, lavabos hay muchos y están incluso limpios. ¿Y, no hay colas? No, los lavabos no. Yo creo que yo creo que todavía, todavía no cuenta. <laughs> Tienen que reducirlos para que la gente la cosas también en el lavabo. Pero ni, en el de señoras hacen cola, ¿eh? lo cual me sorprendió. Dije, no puede ser. Pues sí. Es un fallo, no, no, no, claro, porque. Es sorprendente. No, sorprendente no, ¿sabes? Porque tú esperas que realmente el todo, todo el parque sea coherente. I no és coherente, hi fallos com este. Clar. Bueno, ja lo arreglaran. Bueno, però ja va bé, per si un dia vaig jo i em prenc molta Coca-Cola, a mi m'agafa una diarrea d'aquelles ràpides, si a sobre haig de fer cua, malament rai. Bueno, claro. No, pero bueno, piense que está todo, todo, está todo rodeado de laguitos. Podría buscar usted algún, algún rincón oscuro. Bueno, bueno. No, si encara, encara me agafarán los Mossos d'Esquadra. Sí, tant. Ah, no, no, los Mossos no. Pero lo, lo más divertido, eso también es cierto, es que hay... Es como se... ¿Se acuerdan los, los buenos tiempos de la licorcuera? sí. que te podían parar. Y... Sí, sí, sí. Dan pues una patada a la puerta y entras a casa. Es algo parecido. Porque resulta que según las normas de, funcionamiento del parque, no puedes meter bocadillos. Ah. Pero no te registran en la entrada. A, menos a priori. Claro. Mm. Con lo cual, tú puedes de repente estar en el parque y sacas tu bocadillo y estás incumpliendo las normas de funcionamiento del parque por las que te podrían anular la entrada y por tanto echarte. Mm. Claro. Entonces, claro, pero nunca sabes si lo van a hacer o no. Yo ayer no vi a nadie, pero tú imagínate, que te, se está acercando señores del parque. Usted, ¿qué, hace con ese bocadillo? No es este, no, usted no lo ha podido comprar en el parque, déjenoslo ver. <laughs> Tú imagínate que te lo abren ah. y dicen, ah, es de chope, fuera, largo, largo, largo, Te lo abren, ah, jamón ibérico, bueno, venga, se lo pasamos, tomes una Coca-Cola al menos, o que no sea rata, pero igual te dejan seguir. Ah, o claro. sí, depende. Yo creo que es selectivo, depend, es para hacer acción selectiva. Para depende, eso és selectiu. Claro. Yo creo que sí, yo creo que lo hacen. Para, o sea, porque en el fondo no te dejan entrar, pero tampoco te, tampoco te, te, te, a la entrada te registran. Con lo cual, yo creo que lo que están esperando es: este no nos cae bien, este no ha hecho colas, a ver si tiene bocadillos. Molt bé, senyor Fidalgo, doncs ho hem deixar aquí, que és la una, i hem d'entrar amb els serveis informatius de Catalunya Informació. Sempre a su servicio, ya lo sabe. Ens tornem a trobar la setmana vinent. Por supuesto. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La Sindicatura de Comptes va enviar un informe l'any 2002 al govern de l'època en què ja s'advertia d'irregularitats al Palau de la Música. El que era conseller de Cultura aquell any, Jordi Vilajoana, assegura en declaracions a Catalunya Informació que el Palau generava resultats econòmics positius i que per això no en feien un control estricte. Aquest matí es reuneixen els grans equipaments culturals per elaborar un manifest conjunt per defensar-se de l'acusació de l'expresident del Palau, Fèlix Millet, sobre l'ús de diner negre que hauria fet el conjunt del sector cultural. Ja està en marxa el judici contra set dels jugadors de l'equip de futbol Badavinc acusats d'agredir els integrants d'un equip rival, la majoria sud-americans. El primer dels acusats a declarar nega les agressions i diu que la violència la va començar l'equip rival. Comissions Obreres reclama una reforma fiscal a fons de la majoria dels impostos. El sindicat rebutja centrar-se exclusivament en l'IVA. Tracturada de la Unió de Pagesos aquest matí a Tàrrega per protestar contra la nova ampliació de les zones de protecció pels ocells del Sagarra-Garrigues, les conegudes com a zones ZEPA. El sindicat agrari reclama que les zones excloses del rec no es concentrin en un mateix territori. El Col·legi d'Apis de Barcelona vaticina que les operacions de compravenda tornaran a la normalitat el 2011. Els agents de la propietat immobiliària asseguren que el mercat s'està començant a reactivar. La policia espanyola ha desarticulat una xarxa de tràfic de dones que eren explotades sexualment en un prostíbul de Pons, a la Noguera. Hi ha sis detinguts. I a un terç de les persones que tenen Alzheimer no se'ls ha diagnosticat. La dada s'ha fet pública avui, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, que a Catalunya tenen 80.000 persones. D'aquestes, 14.000 han demanat ajudes de la llei de dependència. Catalunya Informació. Els esports ara també en titulars. Joan Laporta posa un límit a les renovacions de Carles Puyol i Rafa Márquez. El president Blaugrana espera que abans de final d'any els dos centrals responguin a les ofertes que ha fet el club. Demà viatgen a Santander per jugar amb el Racing els 19 disponibles Carles. Avui a la ciutat esportiva ha començat a tocar pilota Gavi Milito. La selecció espanyola de bàsquet celebra avui a Madrid la medalla d'or a l'Europeu de Polònia. Per d'aquí a una estona està prevista una recepció del president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. La millor generació del bàsquet català encarcelada per Pau Gasol guanya un títol que se'ls havia resistit a les quatre últimes finals. I el temps, temperatures avui una mica més altes i tarda amb sol, tret de la Vall d'Aran, on es mantindrà tapat i amb alguns intervals de núvols al litoral i prelitoral. A les comarques que envolten el Montseny no es descarta algun ruixat o tempesta aïllats. Sent la música a Tarda d'Èxits. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. La música que més sona i tota l'actualitat informativa cada 30 minuts. Societat de consum. Els dijous, de 12 a 1 del migdia, Societat de consum un programa per parlar del comerç de proximitat. Les associacions de botiguers i empresaris de Martorell prenen la paraula per entendre les compres des de l'altra banda del taulell. Realitat, sectors emergents, ajuts, dificultats, l'opinió del client, societat de consum. Dijous, de 12 a 1, amb Antoni Pasqual i Miquel Pérez. I sempre es diu el mateix. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, i distreu, distraient-se, distraient hem arribat a la 1 i 6 minuts del matí, que mm. això ja és un logro. Avui ja tinc la veu millor, ahir vaig anar a dormir sí? més, més d'hora. Clar, més d'hora. Ja, ja li, va seguir el meu consell. Ahir, ahir ja va, va ser acabar el vent del pla i anar a dormir. Ah, sí? Van donar el vent del pla ahir? ja fa dues setmanes que dono el pla. No, no el vaig veure. No el vaig I avui, veure. avui també el tornen a fer. Avui tornen a donar sí, fan pla. Però sí que tenim ventisca últimament. Eh? Sí que tenim ventisca últimament. Bueno, ara li vaig a confessar una cosa. Digui, digui, digui. Ara, però no, no sí. ho digui ningú. No. A part d'això, amb això del TDT que fa la televisió de, de ses illes. Ah, sí? Sí. I vaig veure una obra de teatre al Chef Forteza, ah, sí? Eh? un vodevil d'aquells tan clàssics, tan caspós, que es terreia. Mira. Allò de treure les senyores amb, amb els picardies ah, sí? i tal, i el Chef Forteza i els, i els dobles, els dobles, els dobles sentits, sentits, i tal. I eh, aquelles confusions. Sí, aquelles confusions. Està molt I, la gent reia. Oh, clar. Una cosa. Per això es fa, per riure. Exacte. Aquestes coses mai passen de moda. No. No, mai no. passen de moda. Sí. Bé, fa una estona que el senyor Fidalgo ens parlava de eh, PortAventura. Sí, senyor. Doncs resulta que a Florida, a la Universal Orlando, mm -hmm. farà un parc de 8 hectàrees dedicat al Harry Potter. Oh, que maco. Eh que sí? Eh? eh que sí? Vostè, per exemple, podrà prendre la cervesa de mantequilla. No crec no, no, dic que no crec que hi vagi, vull dir que no, ah. que no, és, un, no és un dels meus personatges. Vull dir que eh, no... Bueno, que si vostè hi va... Ah, que si sí, hi vaig, un casual, allò que diu, mira, avui no, este, no, no sé sí. què fer, dius, agafo un avió i me'n vaig a Florida. Val. Entén? Llavors, eh, diu, avui no sé què fer, ja que estic aquí a Florida, me'n mm. vaig al parc temàtic del Harry, del Harry Potter. Potter i no fa cues, com diu el no, senyor Fidalgo, no. podrà prendre la famosa eh, cervesa de mantequilla, que és una beguda, diu, no alcohòlica. Està mm? molt bé. Està molt bé. Aquesta cervesa, no sé si la Maria Dolors eh, la, la prendria. Quina Maria Dolors? La Maria Dolors és una treballadora de l'Ajuntament de Pineda, mm. que eh, estava com a auxiliar administrativa i encarregada de les nòmines. I com li semblava que cobrava poc i no, no la vigilaven, ella soleta s'anava pujant la nòmina. Com el millet de l'Orfeó? No sé si com el millet, però mm, dius, mira, en lloc de 1.000 euros me'n cobraré 1.500 aquest mes. Total, diu, no ve d'aquí. I així, així, així es va anar pujant el sol, que al final em sembla que cobraves... Més que l'alcalde. 6.000 <laughs> euros anuals. I, i acá... 6.000 euros Ai, no, un milió de pessetes, eh? No, no, no, no més, més, més, més. Espera, que li miro. A veure, a veure si encara cobrarà més que la Telma Ortiz. Sí. <laughs> Eh? No, exacte. Més, bueno, però, la Telma Ortiz hi, hi, hi ha hagut un bulo, eh? Però treballa bé. Home, diu que parla cinc idiomes. Bueno, veu. veu. Escolti, en qui? Eh, no ho sé. Aquí no ho sé, però diu, li van dir que cobrava 80.000 euros l'any. Dius, mentida. No. Ho ha dit el senyor Areu, mentida, diu, no en cobra 56. Clar. I van dir, diu, vol dir? Diu, bueno, 56 més les dietes, els transports, els no sé què. Diu, clar, clar això fa 80.000 euros, però, però ella en cobra 56. Però ell només en cobra 56, clar. Eh, diu, i parla eh, castellà, català, francès, italià i portuguès. Veus? I per telèfon. Ah, no sé si parla per telèfon. Home, per telèfon no sé, també parla. En fi, no sé, sí. aquelles coses de la vida. En fi. Doncs aquesta noia de, de Pineda, l'administrativa, l'han enxampat. Que, que és eh, que... normal. I el primer que I li... Sap, sap per què l'enxampen? Per què? Perquè l'avarícia rompe el saco. Exacte, exacte, exacte. Aquí és el problema. Mm. Ara, això sí, eh? El primer que va fer la Maria Dolors és tornar als calés. <laughs> No com altres. Com en Millet. No com altres. <laughs> com en Millet, que sí. cada vegada té més forat. Cada vegada té més Però forat. Però els ha tornat ja? No. No. Diu ah. que fa el que pot fa sí, el que sí. pot i no està obligat. No, no, ja m'esforçaré, ja. Doncs bé, li vaig a dir una altra cosa. Digui'm. Eh, al final es veu que sí que ja començant a fer la pel·lícula del Capitán Trueno. Mira que s'ha parlat de vegades. Sí, ja, ha, eh? canviat, eh? ha canviat de director, doncs mira, la tenia que fer el Juan Mabajo Ulloa, mm. Alejandro Toledo, eh, 50.000 directors, i ara la farà el Daniel, la dirigirà el Daniel Cao Parsoro. Mm. I l'Àlex González farà de Capitán Trueno. Qui és l'Àlex González? Un noi que ha fet colabrots, oh. Ah. eh, com per exemple no, no és... Un passo adelante, Motivos personales, Lex... No és massa conegut, però... Home, és un noi que televisivament funciona. Sí? Sí, funciona. Bueno, doncs ara aviam si funciona amb el Capitán Trueno. I el Goliat què el farà? Uh, això no està dit. No està dit. Però sé qui farà... El Crispín? No, tampoc no està dit. Sé la qui Sigrid. farà... La Sigrid. Qui? Ah, aquí. Ho tenia aquí apuntat i ah, ho he ah, perdut. Ja ho ah, perdut. sí, la Elsa Pataki. Un dió. No, on dia no, Elsa Pataki. Doncs pues està molt bé. M'hauria agradat més la Berbeque. No, bueno, és qüestió de gustos. Per Pels gustos. A mi m'agrada més la Pataki. la Berbeque, i sé que ara jo em poso camins a uns avares, dir-ho sí, públicament, sí, sí. Eh, perquè la meva senyora m'escolta. Ja. Però la Berbeque, amb allò del problema que fa del doctor Mateo, i ara que s'ha primat... No l'he vista. Doncs pues no mira, els diumenges, sí? fan diumenges també. Sí? Fan vent del pla, sí. doctor Mateo... I, el diumenge ja se m'acumula la feina. Ja, ja té ulls per veure-ho tot? No, tinc gravadora. Ah, val, vale, vale, vale. El que, el, que, el que no està gravat, però sí que està detingut, és el senyor Tarantini. Tarantini o Tarantino? Tarantini. Qui és en Tarantini? Ah, no, el que li servia vostè... les meuques amb el burrosconi? Ah, exactament. Ai, exactament. Les, el, bueno, sí, això. No, no, les meuques, sí, perquè... Exacte, sí. Ah. Llavors, les, les senyores de vida distreta. L'han detingut i no el deixen sortir perquè diu que no destrueixi proves. Però això és per, per evasió de capitals i per drogues, no per portar-li les senyores no, no, al Berlusconi. No. Bueno, eh, i per altres coses, clar. Ah. Però per portar-li les dones al Berlusconi només eh, fan de proxeneta, no? Sí, exacte. però, sí, exacte. no, no fa falta... No fa falta però està, però, ja però està investigat per proxenetisme, eh? El tràfic de, de, de drogues i suborns ja és més normal. Home, és que clar, no. evidentment, evidentment, evidentment. Ah, evidentment. Ah. No? I què, com està? Pendent de... No, no, està... Com a millet. Està bueno, com a millet. Està, està, clar, com un millet, ah, també pendent. Tan xironat. Tan xironat, perquè no s'escapi, perquè no s'escapi, perquè si no, s'escapa eh, és un perill. Bé. I el que van fer... No, no, digui, digui, digui. No, el digui, que van digui. fer al monestir de Ripoll és dedicar una missa de difunts a Michael Jackson. Ah, i els capellans que van fer aquell pas que feia cap endarrere... Aviam. Deixi-ho estar. Deixi Això estar. funciona, que <laughs> vostè, vostè va amb els capellans i paga. I qui... diu, vull una missa Miri, vostè va amb un capellà i diu vull que Sant Pere canti, i Sant Pere canta. Diu bueno, que aquest... canti en Gregorià, canta en Gregorià. Amb que aquest... canti el thriller, li canta el thriller del Sant Pere. En aquest cas va ser pel Michael Jackson. I ara això, ara això que acabo de dir, segur que hi és un tall pel senyor Monegal, pel nostre particular senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Hombre, com estem, amics? Mm. Bon eh? dia. Bé, avui és jo el seu primer jo... dia de feina activa, eh? Eh, jo estic sorprès, eh, de que encara estigueu aquí i no us hagin fet fora, eh, després del primer dia. Home. Eh, i, que estigui, i, que, i, que, i que els senti els dos. Eh? Normalment sempre seria un excusant l'altre que no pot venir. Eh? Vull dir, sempre són aquestes coses. I vull, de és, és rècord, els meus, eh? amics de lectura. Doncs avui hem estat a punt, eh? Senyor Monegal, eh, tenim un convidat aquí a l'estudi. És un senyor que és escriptor, que ha vingut a, eh, de Madrid i tal, i què pensarà de nosaltres? Ah, com, qui, qui, qui, qui és? ¿cómo es diu aquest señor? que a tener el gusto de saludar? Pedro, García Martina, que además es profesor titular de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Amigo Pedro, ¿cómo te has dejado embaucar por estos dos? <laughs> Porque me invitaban a por aventura, a hacer colas. <laughs> ah, eh, ya empieza a salir aquí los temas. A mí en dos años que llevo con ellos no me han invitado ni a una cerveza. ellos usted el primer día ya lo invitan a Portaventura, ¿eh? Pues y a, a tomar cerveza de mantequilla. Ah, <laughs> sí, això és, eh? Bé, amics, veieu, eh? Sempre es prioritza més els de fora que els de casa. Eh? Sí, però això passa amb els equips de futbol, també, eh? Això mateix. Mm? Bé, amics, comencem, ah, sí, eh? Sí, anem per que feina. cadascú jutgi. Eh, sí. sempre aquest, aquests dos personatges, eh, que sempre quan no és un nap és una ceba, eh, fan un, un, un programa... Ja, ja li he explicat amb el tècnic el que vol? Eh? Ja li he explicat bé amb el tècnic el que vol? Bé, amic, Més que eh, res perquè la setmana que ve no surti. Secció? Sí, sí, faci, Puc faci. fer la meva secció sí, sí, faci, faci. O, o, o, la, o, o, o la fa vostè? Eh? No, no, faci, la fa faci, vostè, faci. jo me'n vaig, eh, me'n vaig a dinar, que ja tinc gana, eh? Puc continuar? Continua, continua, continua, Bé, amics, doncs aquesta gent eh, que començava en el primer programa que se suposa que hi ha d'haver eh, la infraestructura, tot ha d'estar correcta, eh, fixeu-vos el que els hi va passar amb el tema de l'horari. Endavant! Són les 12 del migdia. No, si són les 12 i 10 aproximadament. Aproximadament. I Dic si... aproximadament perquè és que el meu rellotge va pues, com el rellotge de l'esparter. Ara va bé i ara no va bé. bien, Pedro, ya lo has visto, ¿eh? esto es una cosa, ¿eh? que aquí la cosa, la radio, el minuto, el segundo es sagrado, ¿eh? es, na, no se regala nada, no se puede estar ni 10 ni segundos y aquí lo, no lo tienen controlado. Dicen que si 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, como si, como si es una hora o dos. Eh, amics, són, són aquestes coses eh, que hmm. denoten la poca professionalitat d'aquests dos pollastres. No, eh, és, eh, Pedro, és el rellotge... Eh, jo, ja, jo, Yo si quieres, Pedro, ya hablaré contigo, eh, ya te, llevaré a programas de eh, con gente profesional y no te, metas en un cuchitril de estos eh, que te embauquen, que seguro que te han vendido la moto, eh, de que vas a venir un programa profesional de máxima audiencia, eh, ya ves, aquí no saben si son las 12 o la 1, les da igual. Eh. La moto no sé, pero hecho, hecho en falta la cartera. Ah, ves, ves, eh. <laughs> Bien, eh, si no, fíjate, Pedro, lo que los pasó eh, la setmana passada, eh, estaven anunciant el que els hi passaria, el que farien els personatges, els col·laboradors, eh, i fixeu-vos eh, quan fan referència a un dels col·laboradors, suposats col·laboradors, eh, de moment és un col·laborador fantasma, no sé si avui haurà parat avui, o no. Avui ja, eh, però, ja ha fet la seva secció. Però el primer dia, eh, el primer dia, el dia del debut de l'estrena, eh, fixeu el que va passar amb en Cap. Endavant! si treballa mm, pel nostre programa és perquè mm, li ve de gust i ho gaudeix i disfruta. Perquè són bones persones. Exacte, exacte. exacte. exacte. Doncs aquest senyor ens farà cada setmana, exceptuant avui perquè està a París. Ya lo ves, eh, hacen un fichaje y el primer día ni aparece ya, eh, está en París. Eh? Això és perquè és molt internacional, home. Exacte. Estava en un aniversari, cosa que vostè no fa mai que no es mou de casa amb el papito es como decir esto, vamos a empezar un programa y que no, no venga el presentador o falte el cámara, es igual, aquí todo vale, Pedro, aquí todo, todo toda esta gente... Eh? I si no, fixeu-vos, aquí sí que va aparèixer, eh, va ser aquell personatge pintoresc, eh, dit també, com se diu aquell, el Cutreman. No, home, no, el senyor Sergi Fidalgo, sí. En Sergi Fidalgo. Per, eh? per què l'insulta? L'únic que... El único, Pedro, el único, el único colaborador aparte de, de yo que les aparece, eh, y fíjate qué nivel de conversación. Endavant! Escolti, fa temps a mi em van explicar que amb un vàter es va fer un fitxatge eh, de, de l'Espanyol cap al Barça, eh? Sí, o sigui però... que jo després d'això... Diu que estaven allà fent les seves necessitats. Però va ser el Soler i el Valverde. Sí, i li va dir, quan, quan em voleu pel Soler i el Valverde? I l'altre va dir, tanto. Diu, fet. Fet, ja està. Fet. I quan dos homes es troben amb l'eina a la mà i diuen fet, és fet. Sí, no eran Fidalgo, eran Ricardo, pero es igual, ¿eh? Un, un tema que tienen y es escatológico. ¿eh? <laughs> Cuando no es escatología es sexo, cuando no es que uno no viene y la, no saben la hora que es. Eso es un desastre, Pedro. Suerte que tú ya no vas a venir más, no te van a invitar. Creo que no te vas a dejar engañar más ya. ¿eh? Home, si igual algún día ve aquí a Barcelona sí que vindrà. Bé, mix, eh? yo creo que no tú Eh, Pedro, ¿verdad que ya has salido escarmentado ya de esta? Pues sí, porque yo venía a hablar de mi libro. <laughs> como, alumbrado. <laughs> ¿Eh? Me habían prometido los Honda y nada, nada. Me falta la cartera. Mm, eh, pero yo no sé cuántos cuántos ejemplares eh, tenías previsto vender, pero hoy has restado muchos eh, viniendo a este programa. <laughs> Però, escolti, vostè sí que n'hi compra un, no?, d'exemplar del proper llibre que tregui. Hombre, hombre, i tant que li compraré. Com se llama el libro, Pedro? Eh, se va a llamar Historia Visual de las Cruzadas Modernas. Historia, me estoy apuntando, ¿eh? Historia Visual de las Historias Modernas. Vale, no, de las uno, cruzadas, eh. cruzadas. Ah, de las, ah, de las cruzadas. Historia Visual ah, de las vale. Cruzadas Modernas. Eh, esto sí que es una cruzada estar en participar en este programa, pero bueno. ¿eh? <laughs> Ay, señor meu. Que ya se ha apuntado eh, al título? Eh, ¿Se ha apuntado al título? Sí, del ya lo, tengo, ya lo tengo anotado. Surtirá el mes eh? de noviembre. Muy bien, pues ahora me lo apunto a la agenda. Es extraño eh? que no le hagi dit. ¿Por qué no me mandas un ejemplar por la patilla? No, hombre, això ja li direu vosaltres. Eh? Esto es una táctica que hacen esta gente, eh, Pedro, porque ponen en boca de otros lo que no se atreven a decir ellos. Eh? Ai, senyor. Què més em m'ha d'explicar, senyor Monigal? M'han doncs ja està, ja no, no em pagueu suficient com per aguantar aquí en antena més, o sigui que no, jo ja acabo no, no, aquí. No, no, com que després eh? diu que el tallo, que, no, que, li, que, li, que li faig coacció amb, amb la seva secció i tal i qual, per això el deixo esplayar-se, quan vostè vulgui plega. Doncs pues ja plego, dir, plega, eh? Plega, plega, d'avui, eh? No que em plegui del programa. Ens emplacem, sí. Eh? Ens emplacem fins la setmana que ve, eh? Sí, senyor. No, home, no sé si, si no, tindrà si... molta feina, eh? Perquè aquest eh? programa eh? ens està sortint rodó, eh? Quadrat, quadrat. Si no, si no, si no us tallen la línia per impagament, ens, ens parlem la setmana que ve. S'ha notat que el tècnic no falla i que vostè ara ja està com recelós que li agradaria enxampar alguna errada al tècnic? Bé, amics, eh? Tiempo, el tiempo posa cadascú al seu lloc. I sou aquí, la, el tècnic és un bon professional, s'acabarà contagiant de la vostra manca de professionalitat. És... Pensi que va començar amb nosaltres, aquest tècnic. Sí, eh? ja ho sap, ja ho sap. Ah, ah ja ho sap. sí. Eh? Va començar sent objector. Eh? Ja, <laughs> ja està a la, a la reserva, ja és un tinto d'aquests gran reserva. Eh? és anyejo ja, a l'home. Eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es va, se una, va... salutació, una salutació, Jordi. Mm, molt bé. Eh, contesta. Li diu que gràcies. Li contesta, diu que sí, Igualment. que moltes gràcies, que moltes gràcies. Molt doncs bé, senyor Monegal, ens tornarem a trobar la setmana que ve, si no ens tallen la línia, sí. com vostè diu, eh? i ens farà... Sento uns pitidos. De què són aquests pitidos? Sí, amics. Què, què té? És, és, què té, amb el papito? Són coses d'aquestes de la tècnica. Eh? Deixi, eh? deixi-ho estar, deixi-ho estar, doncs deixi-ho estar, deixi-ho estar. Deixi-ho estar. Molt doncs deixi bé, estar. doncs. Ens trobem a trobar la setmana vinent, si vostè ho vol. Molt bé. Eh? D'acord, senyor una Abraçada. Una abraçada. Apa. Ah, Fins la setmana vinent. Hasta luego, Pedro. Adéu, adéu. <laughs> senyor. <laughs> Adéu, adéu. adéu. Mare de Déu, senyor. Adéu. Aneu tet amb una mica de música, que així farem una petita pausa musical, i després ja encetem ja els últims minuts d'Incompanyia. Música i 23 minuts de la tarda, ja els deia que ja anem enfocant ja de la tarda, veu? Jo, jo com diu això, el senyor Monegal, malament, també malament. tinc gana, eh? Jo també. I jo, fins que no dino, per mi encara és bon dia. Però com que diuen que a partir de les 12 és la tarda, o a partir de l'una, seria una discussió sí, sí. vicentines, sí, que ara no ens trauria de cap, de cap apuro. Tampoc no ve d'aquí. Tampoc no ve d'aquí. Bé, senyors, senyors, els hi vaig a parlar d'una senyora que és eh, eh, hereva de la dinastia Guinness, la, mm. la Claire Irby, Mm -hmm. eh, que aquesta senyora doncs, va agafar un avió... De la Guinness de, de, dels de Records, no de la, de la cervesa. De la cervesa. La, és que la ah. Guinness dels Records, la cervesa és la mateixa. És la mateixa? Sí. Ah, no ho sabia. Sí, es veu que la Casa Guinness mm. va fer el llibre dels Records, i és el yeah. patrocinador del llibre ah, dels Records. És com la Michelin, Sí. La Michelong, que, que la Michelong és el, el pneumàtic, sí. i fa la guia Michelong. El nino aquell de, de, de que té tot ah, de exacte, pneumàtic. Exacte, sí. aquell nino també té tota una història, que això mm. li hauríem de dir amb el Pedro, que també faci un llibre, explicar la història del nino, sí, perquè es va vostè, inflar i desinflar. Vostè que vol fer treballar el Pedro? Sí, clar, i així va venint, ens presenta els llibres, <laughs> i ens regala els llibres, i tenim un ja un tema de lectura. Sí. No treballaré pas jo. No, no, no, no sigui que se, mm. Ah, exacte. Bastant esforç que faig que vinc aquí i m'aixeco pels matins per venir aquí, escolti. Clar. Eh? Jo, un cop a la setmana, eh? Un cop a la setmana, sí, però ho faig pels odiadors, eh? Clar. Molt bon dia tinguem. Bon dia. Ja, veus? Hi ha, gent, hi ha gent que ens havia conegut i sí. Eh, ens retrobem. És com... Sí. Jo vaig dir, tornem a casa. O sigui, no, no diguis que fa molts anys, perquè queda lleig. <laughs> que el convidat es pensarà aquí que, ja, que som anyejos. No. Bueno. Va ser bueno. fa... Va, no 15 res. dies? Una mica més, potser. Una mica més, més o menys. Sí. De, Bé. 10, 10 15... 15, 23 anys? Mare. No, 28 no. anys? Déu-n'hi-do. déu nhi Bé, eh, ara no, no calia dir eh? No, no feia no, falta dir-ho. No calia dir-ho, això. No sé si plegar ja, eh? Vostè... No, va, expliqui'm lo de la Guinness, que no, que no m'hi ha bueno, al final. Doncs pues aquesta noia eh, sí. tenia que anar un vol entre Bangalore, que no sé on és, i Heathrow. A Heathrow, Heathrow l'he pronunciat bé, no? És el, està a prop de Londres. Aquell, aquell aeroport que no te l'acabes. Mm. No te no. I, eh, clar, va dir... Com ho passaré jo, això? Amb avió, no? Sí, sí, però com ho passaré que no m'agafi el... d'això? Doncs miri, es va veure tres ampolles de vi, així, una darrere l'altra. Sí, la, la reina de la cervesa... Es fot... No, és, és, és hereva de la, és, és de la dinastia. De la bueno, es va veure tres ampolles. I llavors ja quan ja anava que no d'això, anava amb el seu fill, i el mm. seu fill li va dir, mama, caca. I eh, eh, eh. li va treure el buquer i el va deixar per allà un seient i tal. I després va dir, ara en canvio de faldilla. I, va, I es va canviar de faldilla. Sí. Bueno. I d'això, hi va demanar més vi. Apa. Ah, I l'hostessa va dir, pues no. Va ser Diu, no. pues m'ha robat les joies. Diu, jo? Diu, si no, tornes, no em dones vi, et denunciaré perquè m'ha robat les joies. I va, va sortir el, el pilot, diu, va molt bé. Diu, va molt bé o es porta bé o es treu l'avió. Sí, sí, diu, aquí tindrem un problema. I llavors, no sé què, i tal. I llavors, com que no li donaven vi, se'n va anar a un costat d'un bon senyor, que tenia l'avió dormint, mm. es va començar a magrejar amb el senyor. Ah, Fins que la nòvia es va despertar i va dir, ups, què passa què aquí? estàs fent, Pep? <laughs> Diu, no, aquí la senyora que m'ha provocat, m'ha provocat un esfluix no sé d'espírit, sí. Exacte, total. no se sap retenir. Exacte, que quan va arribar mmm, la van detenir per anar a borratxa. Clar. Li han fet el judici i l'ha anat sol. Ben, També li dic ara, perquè clar... Sí, perquè no va donar qui, cervesa. Qui té, qui, té, qui té peles, doncs, allò que dèiem. De totes maneres, no és el primer cas eh, que passa de, de, de no, gent així que agafa no, un home, pet. No, no Ah. a, l'avió. Que, que li diguin amb aquell, amb el, com es deia... El... Calamaro era? No, no, no ja, ja, ja vaig per aquí. Melendi. El Melendi. Melendi, sí. Melendi. Ah. Melendi també un altre, també. en fi, diu que tenia pànic. Clar. Però, no, però n'hi ha, ha qui passa els pànics d'una altra manera, eh? no cal agafar una bufa. Exacte, i a veure, si vostè d'això dius, es pot prendre un whisket. Sí. Sí, sí. Però no fa falta que vagi... Per això, que, que avui I mira que a vostè li agrada el vi tota i vostè mai s'ha begut com tres ampolles seguides de vi a dalt de l'avió. Mm, a dalt de l'avió no. Eh, bé, senyors, senyors, són coses d'aquelles que passen amb el directe, que ja em va, que aquests senyors se No, és veritat, a dalt de l'avió mai. No, no, ni abans de venir a fer un programa. No, ni abans de venir a fer un programa, no. Entre altres coses perquè mm, si haig de conduir no, no m'agrada veure no. molt. No, si bebes no conduixes. Exacte, mm. exacte. Mm. Jo faig com l'Stevie Wonder. Sí, sí, sí. sí. Avui jo he vingut amb un taxista, quan d'això, sí. que m'ha despodrigat, tot parlant del mateix, que si diuen que és per la nostra seguretat, però no és per la nostra seguretat, que és el que nos ponen 80 para recaptar, perquè no sé quant, perquè a mi també me meten multa i soc taxista. I pensava, pues si no corres no... Clar. Que si los semàforos estos que, que ha en la calle Aragón que con la càmera fotogràfica te fa una foto i te multen, Clar. i pensava, escolti, m'està vostè posant la pol al cos, eh? Mm. Entre no, no. que anaven a guitós no, no, per les si obres... És que Ara s'ha d'anar al costat del cotxe i el vas empantant i vas a la velocitat correcta. l'altre dia amb el Polònia vam fer un gag que em va agradar molt, que sortia el Saura i mm. diu ara qui ha aconseguit que les persones vagin més ràpides que els cotxes. <laughs> I dius, això és un gag, senyores i sí, senyors. Senyor, sí. Això és un gag, senyores i senyors. Sí, sí. No? Ah. Poc a poc, poc a poc. Poc a poc, poc a poc. Sí, sí, sí. Que, que, que, que encara ens fotran més bicicletes i més motos. Que déu nhi ja. Bé perquè, escolti'm, és que no sé què volen. És que no sé què volen. Que pagui vostè perquè s'ha de treure el sou. Perquè l'altre dia, precisament, vaig veure l'alcalde d'aquí de Martorell que estava en una conferència i que parlava de que els ajuntaments van estrets d'armilla. Sí, és clar. I que necessiten diners, com sigui, perquè si no, no podran donar els serveis eh, que donaven. Entre altres coses, vull reivindicar que l'Ajuntament d'allà on jo vic talla la llum de certs carrers. Al meu sempre li toca, com que és curtet, es pensen que m'il·luminaré entre la carretera de dalt i la de baix, però després, quan vaig a posar la clau, no trobo el forat. I que tanquen per estolviar. Sí. Potser, potser que no fessin tantes obres eh, absurdes. Exacte, però després no trobo forat. I aquesta ja és frase pel senyor Monegal, que dirà... Que, que hem de dir que estem parlant de Badalona, eh? Que no... Estem parlant de Badalona, estem parlant de Martorell, no. estem parlant de... No sé el que passa aquí a Martorell. A Badalona sí que passa això i què hi farem. Bé, senyors i senyors, l'alfombra musical ja ens porta cap al final del programa i com sempre els hi dic, eh, agrair-los l'atenció que han tingut amb nosaltres en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Ens tornem a trobar la setmana vinent a partir de les 12 del migdia aquí a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada Ràdio Martorell.